Chapi, chapi, chapi, chapi, pensando en el money, voy a todas horas. Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día cuenta son la que no llora. Chapi, chapi, chapi, chapeadora. Buscándome el money como Dora la exploradora. Chapi, chapi, chapi, chapeadora. Está perdiendo plata y tiempo la que se enamora. Oh. Chapi, chapi, chapi, chapeadora. Quiero en un Rolex fijarme la hora. Chapi, chapi, chapi, chapeadora. Si no entiendes cómo urana de mi casa te asesora. Todos esos bobo compra trago caro para mí. Si no te doy nada cambio porque nada te pedí. Está todo preocupado por saber a quién me cogí. Y tu nueva gatita queriendo parecerse a mí. Tengo una puta que si te metes Amigo te mata, no me odien, perras si ya saben de lo que se trata De mi escuela salen millonarias y tremendas se Estoy enseñándole que a poco tiempo pasa hacer plata Como le una cadena de oro que me llegué hasta el tonto Como este no vas a volver a ver otro, mejor sacarle una foto Forreando con un flow tremendo hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesas igual con lo que gané, este ahora me compro otro Chapi, chapi, chapi, chapi, pensando en el money, papi, a que no está todo mi billete. Apagame la luz, tu oreja dentro de un paquete. I have a new shoes, mi maco tu nuevo juguete. Tengo la actitud, parece que me respeten, soy inteligente. Negocio con giles, no quiero más amigos, yo quiero más miles. Si no quieren perder, mi honey no miran. Estoy encargada que la gata vacile, no quiere ser su novia, pero pílame así. No puede copiar el flow de la maldita MVP. Cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí. Chapi tiene mi respeto. Y el que ah, quiere ah. problema va a tener Chopi, chopi, chopi, chopi, pensando en el money porque todas las horas. Ah, tengo una gata que cuenta billetes todo el día parece contadora. en la cartera va un rímel, el perfume y una calculadora. Chopi, chopi, chopi, chopi, la que con la mano I'll be like When the money's on like it, no lloran.